eh, egunon txipri? Bai, egunon deniri. Orduan, eh, ba, badakit gauza bat aipatzeko, Pierre, eh, Pierre Andia Zabaletaz, nuntik has ginta izke, Xipri? <laughs> Hasiko gira, sortzetik nahi bat ba, hori, bai. Uguñaga dela, sortzez. Eta gero, apestu zenta egon bere bihuz, uzi, ni behin izan, eitzote eh, behar, ni baino hobeki izautu dela inizten, ni Afrikan egon anitzurtaz, huri lanien ikimen, eta behaz, egona da nire uste bizi irakasle usteitzeko seminarioan, eta artetek, artetik aizan da e, liturgia eskorrat itzultzearen egiten. Mm -hmm. Bagizu meza latinezela, nik lehen mezak latinez hemen lan ditut. Eta gero da jen, konziloren ondotik, e, leku komintzairetan emaiteko ahala, eta geozik denek normalak ba, emaiten dute hori. Mm, mm. Eta ba, hostan lanean aizan dena, lehen lehena da, handia zabal. Bazituen, jendeak bere inguruan, mandizu zomeit izen nahi bauzu, Emilar, Eper, Etxebarn, Kuritxarri, Bidar, Xariton, Rabaitz eta beste batzu, bai. etxe handian eiak, ban horiek denak ekipa bat zuten, mainan horien denen animatzailea zen, eta handia zabal. Eta eh, hasi ziren bilkurak egiten beloken hastian behin astelehenetan biltzen ziren hori batzutan bat beste zen falta baina hamiltzen ziren beren itzulpenak egiteko hastian mm bernan bazuten bakotxak eh, lan bat egiteko eta geho komparatzen zuten albezen ongi atzera zadin itzulpena hori enderen animatzeile behaz gure handia zabal mm hori bestekin eta gero eh, gure xokoan egin ginoen hori paraldean, edo egin zuten, nien hemen, hego aldean bizkaiterak egin zuten berena, gipuxe berena, eta erromak egantzin zestu hiru eskualin dugu bauzi izupen bat egin. Hortean berri zaste, edo elgaheta erdu ziren bungaz bialdeetakoak, eta bilkura egiten nik bakit behin ikusi nituen bilduak eta e, eh, zelian, eh, gaztizik ondo hartan zindan monasterioa. Beneditan mhm. Beste importik. hantzin milduak egun batez beren lana egiteko, ahal bezen furbil egiteko, badira diferentziak minan. Bat bestia komprenitzen dugu, horren behin eh, erosketa batetan aieran gertatu zen, heik baldeko norbaita, atzeratzen erratzen, bizikuntza komprenitzu zuela. Bazin itzak <laughs> zer ere eskapatu zizaizkionak, baina batua bat bada, eskotzeniak egimaino lehen Elizak egina zuen liturgiaren eskora batua. Ah. hori behaz, hemen animazela handiena izan da handia zabal. Eta behaz, egan ditutan izen horiek, eta egan dut bikurak egiten zituztela beloken, eta gauza bitxia da, ni nizan hemen, ez dut komprenitzen olaz, beroke izan den, horren handia zabalekin, eta ez diosesa. Eh, liburuak, itzulpenak, belokak zituen atzeratzen, otto izlari zuten zagetzi hilabetean behin, do ba, hilabetean behin agertzen zen ikuste, eta ale beziak, bereziak bat ziren, hilabete baten itzulpenak egin eta, do hilu hilatetaik, apes guziek, iten, ukaiten zuten, ondoko e, hilu hilaten itzulpenak, otto izlari esker, ez, bilten jose da gogoetak baziren, artikuluak edo apesek edo laikuek eta heiek ere behen gogoetak eskoraz otzoliraidin egiten zituzten. Mhm. Eta galdeetzu zuten, bulten diosezen diosezakoan astian hori alde bat izaita eskoraz, ez zuten ukan. Mhm. <laughs> Berok eri eskaduko, horako lan haukan eskoraz litzogiaren dako. Bestalde ere, jakin dugunez ere, eh, nola eh, Euskaraz irakurtzeko usaiarik ez zuten jendek elizetan, biltzen zituen ere eh, irakurle gaiak eskuaraz ikasteko irakurtzen, hori da? Hori, baina gehio, ez zira guartzen, leheno, apesazen bakarik mintzoa entzina hartan, beste guziak isilek, eta egon batez, laikoa joan dira hartat, bakarrik apesa izilit nahiak irakotzen ari. Juri, bera gauzaren egitia, izan den eskola zala frantzez, irautza bat izan zen. Eta behazen menturatu haio itirat. Behaz herri bako txian, apesek hatxeman zituzten bi hiru lau onartu zutenak irakotzea, eta hiek forbatu zituzten beraz, plan-plan irakotzeko itzin eta gio forbakuntza hori, horren arduraduna ere zen, handia zabal beste batzuekin, baina guazen ardura duna beti. Mm, Hoi yeah. normala ematxe meten dugu, baina ez da beti normala izana. Rubitzeko ike. Horren iz, udan bazen radiokote bazk, eskola, zilabete bat ez, turisten gatik. Eta etxe eta e, Doni Elizeneko irrati saltzale batek ezagutzen zuen e, Frantziako fazentareko norbeit bakat da zena, Donia Luizen aski, mhm. eta haren ganik ardietzi zuen, hasten horren bat izaitia eskoraz, eta hola hasi dira lehen eskola emakizunak iparaldean. Eta ardietzi zuen ere, meza bat eskola izaitia hemenik igan neguziez. Eta behar, mm -hmm. igan neguziez bazen, meza eskoraz, salbu, somita pesek, ha, hek, beren, predikioa eta batzutan, mezaren parte bat ere prez, eta bazen beste mesalik frantzesez, nahi zuteren zat, eh? Hmm. Hmm. Hori bada, ere zuen artean ere du, somatak zituzten elkarrizetak egiten, frantzesez, bat itzulpein gire gabe, hmm. eta mm. elitak egin behar ere, bat askien eskola dakienik, eskolaz egiteko elkarrizketak, ben hori beste pundu bat da, mm. izene. Eskolaren aldekoa errotik, errabiatia. Ha, ba. Odean, eh, apesetan gero ere, eh, eskolaz meza, bazen bizpeiruan postako jamraan emaztia jantzen, edo haukak eta jen dako franzez, ordean, izan zin ez tabalak Eta e, bikerio generalak, bildu zituen doienak, ikusteko nola egin frantsesat eta eskolaren arteko e, ez eta mm. atera zuen tekstu bat, bizikontra egina gioztik eta publikatu izan edan, beraz, atera zuen tekstu bat, erraiteko nola, sekondua txiki behartzen, hotzin frantzimendet, ez da gainatiko, baina ez zera gaztu behine. Eta hori agaztu da lehen aldikoz, duela hamoz bat fededunak aldizkariak, hatxe man genuen nun behit delako hori, eta hori agaztu zen, eta hori egunean, balidamin noiz, zein eta ano, sartzila den eskola, eta zein eta ano frantzesez, frantzesez zer dretxo duten, eskualdunek ere, zer dretxo eskola zuketiko zerbait, hiri aldeetan ere, zenta, hmm. mm. aipatzen dira, eskual meset landiren frantzimentak, ez dira bizika aipatzen, frantzes meset diren eskualdunak. <laughs> Azkenik, eh, bururatzeko Xipri, eh, zer gizon mota zen? Ez dut personalakinik askin usan ezagutu. Biziki, edizatiaga, edizan errespetua hondi bat zuen, da ez zen honatzen edizan kritikatzea. Hori, hori behin zerbait lafitetat izkiratu nuen, da bazen humeit, eh, halako kritik, kritik aska bezala, Elizaren kontrat, da ez, etzien hori etzien onartzen. Ah, ados. Eliza gure ama, ama ez da kritik atzen, hala. Mm -hmm, mm -hmm. Bon. eh? eh? Bon, me mire, esker, Xipri, lekukuta sonunen dako. Beaz, bestaldi bat arte.